أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našeg poslanika i Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve oni koji slijede pravi put do sudnjega dana. Hvala Allahu Đelešanuhu na svim blagodatima, posebno na blagodati imana i upute i blagodati znanja. Evo hvala Allahu Đelešanuhu, večera ćemo početi kao što je najavljeno, jeli, E, počet ćemo ciklus predavanja iz hadisa, iz oblasti hadisa, odnosno prvo ćemo obrađivati jedno dijelo, poznato dijelo imama Nevevija, 40 Nevevijevi hadisa, kao što ste bili obavješteni preko obavijesti. I ovaj čas, odnosno ovo predavanje, prvo iskoristit ćemo da nešto općenito govorimo o samom hadisu ili sunnetu, odnosno o važnosti i značaju sunneta, da govorimo o vrijednosti izučavanja sunneta, odnosno hadisa, i da govorimo nešto o osnovnim pojmovima koji su potrebni svakom muslimanu koji jeli, voli svoju vjeru, koji želi da izučava svoju vjeru. To su osnovni pojmovi u hadisu koji su prije svega potrebni kada čitamo hadise, hadijske zbirke, da ih znamo. Ja molim Allaha Đelešanu na samom početku da nam podari bereketa u vremenu, da nam podari korisno znanje, i da nam olakša, da nam olakša njegovo stjecanje. Na samom početku ću ovaj, da spomenem, prije nego što počnemo da govorimo, eh, da smo mi planirali u jeli, dogovoru sa organizatorom, odnosno domaćinom, da ovaj ciklus da bude u stvari popraćen i eh, učenjem tih hadisa na pamet. Radi se o 42 hadisa, iako se zovu 40 nevivih hadisa, dva su jeli, po ocjeni muhadisa, E, slaba, odnosno dajif hadisa. E, I to je bio naš prijedlog, u stvari to je bio moj prijedlog organizatoru i domaćinu da, da te hadise učimo. Da te hadise učimo i uz Allahu Đelšanu pomoć ja ću u naredni nekoliko dana, sedam ili desetak dana nabaviti one male ovaj, knjižice u kojima sabrani ovi hadisi i na arapskom i na bosanskom jeziku. Mi ćemo dati priliku vama do naredne sedmice da se da razmislite i da se odlučite da li ćete te hadise učiti i ko hoće naravno, nije obaveza, ali ja svakom preporučujem, vidjet ćemo kasnije iz ovog izlaganja koliko je važno učiti hadise na pamet. Ja svakom preporučujem da u tome učestvuje jer to nije neki, ovaj, neki veliki broj hadisa, svega 42 hadisa i da se svi uključe u njihovo eh, pamćenje, odnosno u njihovo učenje na pamet. Eh, oni koji žele na arapskom, oni koji ovdje uče arapski jezik, to im je prilika da malo i ovaj provjeri svoje znanje i da malo to povjeruju s arapskim jezikom, a oni koji žele mogu da, da uče na bosanskom jeziku. Ehm, ja kažem opet, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari bereket u ovom, jeli, ovom našem projektu. Ja sam, odnosno zajedno sa onom braćom dolje nekad prije deseta godina otprilike u, u Alemu, odnosno dolje u prostorijama u čeličnom solteru, mi smo ove hadise prešli, odnosno iščitali, prokomentarisali od prilike u, za jedan vremenski period od godinu dana i prešli smo to i molim Allaha Đelešanu, uspjeli smo uz Allahu pomoć, molim Allaha Đelešanu da nam omogući da to i ovdje završimo i da s tim da u to vrijeme hadise nisu učili na pamet, ovaj, ovaj put ja predlažem da se, da se oni uče na pamet i da Uh, naravno, mi ćemo napraviti jedno testiranje na kraju, jedno generalno, odnosno završno testiranje gdje ćemo provjeriti sve one koji su naučili ovaj, i naravno graditi ih onako simboličnom nekom nagradom. Možda to bude i vrijedna nagrada, nećemo, ništa, nećemo sada o tome govoriti, ali sigurno će biti nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala za ako te hadise budemo učili onako iskreno, a svako djelo koje radi jedan mu'min vjernik, on mora biti iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstva i radi stjecanja nauke o, jeli, o islamu i radi otklanjanja džehla, odnosno neznanja. To treba da bude naš nijet kad učimo vjeru. E, pored toga što ćemo imati ove male knjižice gdje su sabrani ti hadisi, bilo bi dobro da imate nekakve bilježnice, sveske gdje bi bilježili komentare ti hadisa, određene, određena pitanja ili mesele, jer ćemo mi iz svakog hadisa e, izvući određene propise, to jest osvrnuti se na propise koje sadrži taj hadis, a istovremeno izvućemo pouke hadisa pouke i poruke hadisa koje treba da, da nosimo sa sobom, odnosno da ih da živimo s tim poukama i porukama u našem životu kao muslimani. E, muslimani e, prije svega imaju potrebu da uče, svaki musliman, da uči e, tri nauke. Kur'anske nauke, odnosno da uči Kur'an prije svega na pamet, što se zove hifd, to je ovaj, nauka broj jedan. To je Allahov govor i on je najpreći. Kur'an da se uči na pamet i da se uči njegovo značenje, odnosno tefsir. Mi eh, na ovim prostorima uz Allahovu pomoć ali, u dozvolu imamo dosta prilika, odnosno pri, ovaj, mogućnosti da učimo Kur'an na pamet. Međutim, nažalost, nemamo prilika da učimo tefsir, odnosno da, da komentar Kur'ana. Koliko je meni poznato, vrlo rijetko. Vrlo rijetko su predavanja na tu temu tefsir, komentar Kur'ana, A da ne govorimo o nekim ciklusima gdje, gdje bi se cijeli Kur'an ovaj komentarisao, odnosno prešao tefsir Kur'ana. Znači, Kur'an je na prvom redu. I mi na našem jeziku imamo preveden uh, Ibn Kethirov tefsir, od, eh, uh, muhtesar, odnosno skraćena, skraćena verzija. Imamo ona tri uh, zadnja džuza, koliko mi je poznato, uh, isto sa, sa komentarom Kur'ana. Druga nauka koju koja odmah slijedi poslije Kur'ana. I ona je neodvojiva. Neodvojiva e, od Kur'ana jer ne može se Kur'an razumjeti, ne može se shvatiti potpunosti bez, bez ove nauke. To je nauka o hadisu, odnosno nauka o sunnetu. To je ova naša oblast u kojoj ćemo mi za lahu pomoć ali, da, da govorimo i da, da učimo. I treća nauka koju bi muslimani trebali da, da uče da stječu to znanje jeste nauka o arapskom jeziku, odnosno konkretno arapski jezik, koji je jezik Kur'ana, on je jezik e, sunneta, jer su zbirke sabrane i zapisane na arapskom jeziku, on je jezik Islama. On je jezik islamske historije, jezik islamske tradicije, i civilizacije, on je jezik jedno, jednog blaga, ogromnog blaga oni koji eh, odlaze u arapski svijet, oni imaju priliku da uče arapski jezik i to je zaista privilegija i to je prilika i najlakše i najbolje se arapski jezik uči u arapskom svijetu. Eh, vi ovdje ovim prostorijama, znači u zadnjih nekoliko, dvije, tri godine, imate priliku, vi i drugi koji dolaze tu, da uče arapski jezik, da u dobroj mjeri savladaju, naravno oni koji strude, je tako? Da savladaju arapski jezik i to je jedinstvena prilika. E, prema tome, ne nemojmo zaboraviti, zapamtimo to večeras, neko to bude i pouka prva naša, da na prvom redu trebamo učiti Kur'an, njegovo značenje, to je tefsir, trebamo izučavati sunnet, odnosno hadis poslanika, ali salatu veselam, bez kojeg ne možemo razumijeti islam. Ne možemo biti dosljedni sljedbenici Muhammeda, ali salatu veselam, i trebamo učiti arapski jezik. Arapski jezik, rekli smo, to je jezik islama. To, e, ako hoćemo dobro razumijeti Kur'an, treba nam arapski jezik. Tefsir, arapski jezik ako hoćemo da razumijemo i sunnet treba na arapski jezik. Naravno, oni koji žele da se dublje ovaj, upuštaju u te, u te znanosti. Um, ovo što ćemo mi raditi, ovi 40 hadisa, to nije, to nije neko znanje, da kažem, more. To, je neko, to, je, to su početni hadisi, da kažemo, to je štivo, prvo štivo koje treba da zna svaki musliman. To nije, uh, da kažem, neko znanje, ne radi se o 2000 hadisa, o 3, o 5, tako dalje. Što znači da e, to je znanje koje treba da zna svaki musliman, običan, običan bio je ili bio onaj ko se bavi islamskim naukama. Zato ja vas e, pozivam i postičem da ako Bog da, da, da se uključite u ovaj u ovu našu naš projekat i da zajedno učimo te hadise i da ih naučimo i naravno što je najbitnije da ih živimo, da ih prakticiramo u svom životu. Mi ćemo govoriti o tim hadisima, o njihovoj važnosti, o njihovom mjestu u islamu općento i vidjet ćemo koliko su oni važni. Imam i nevevi nije slučajno odabrao te hadise. To su, ako možemo slobodno kazati, najvažniji hadisi koji govore o islamu. Na ovim prostorima u prošlosti, od dalaska Turaka, malo ćemo se osvrniti sada na historiju, jeli? od dalaska Turaka na ovim prostorima izučavao se Kur'an, uporedno, znači uporedno sa Kur'anom, izučavao se hadis sunnet poslanika, alihi salatu wasalam, ali učio se arapski jezik. I arapski jezik se učio u školama, u džamijama, u, u, posebnim jeli, ovaj, nekim ustanovama u vrijeme Turske, jer je, jer je u Osmanskom carstvu bio službeni jezik. Bio je službeni jezik i on je bio, ovaj, učio se masovno. E, arapski jezik se učio zajedno, rekao sam, sa Kur'anom, sa Hadisom, mnogim ustanovama u džamijama i tako dalje. Izučavale su se kada je u pitanju hadis, izučavale su se poznate hadiske zbirke, kao što je Sahih Buhari, Sahih Muslim i druge ostale zbirke ili među ovaj, Kutubu Sita ili Kutubu Tisa, ali izučavale su se i dijela u kojima su e, bili sabrani, odnosno sabrani e, neki hadis iz neke oblasti, kao što je ovo naše dijelo, u kojem imam i nebevi sakupio 40, odnosno 42 hadisa koji govore o temeljima naše vjerije. Nažalost, mi živimo u vremenu, recimo nakon odlaska Osmalija s ovih prostora, eh, povlačilo se i znanje, povlačila se i nauka. E, Austro-Ugarska je jednim dijelom jeli, tu nauku sputavala, kasnije dolaze jeli, te države na ovim prostorima koje su svaka na, svoj način umjetavala muslimane i zabranjivala islam. Posebno komunizam je ostavio izbrisiv trag, odnosno zatruje ovaj nauku jer su ugasili sve medrese, zabranjene su sve medrese, a bilo ih je dosta u Bosni i Hercegovini gdje se izučavao u to vrijeme posebno kvalitetno se izučavao i hadis i Kur'an i sve ostale znanosti islamske. Tako da ostala samo jedna jedina medresa koja je preživjela komunizam tog jeli, e, crvenog vampira, da kažemo, koji je e, imao namjeru da uništi islam u korijenu. To je Gazi Husre medresa u Sarajevu. Nakon toga, jeli, nažalost, Um, islam se više ne izučavao na našim prostorima, ni Kur'an, ni hadis, ni druge znanosti, posebno na arapski jezik, osim u toj medresi, a kasnije 70. godina, koje je 70. neke, kada je otvoren jeli, islamski fakultet ovaj, u Sarajevu i tu se počeo izučavati arapski jezik. Danas, nažalost, u ovim našim vremenima rijetko imamo, imamo mjesta i redovne dersove iz tefsira, iz hadisa, rijetko. U nekim džamijama našim i u nekim ovaj, drugim, da kažemo, ustanovama ili prostorijama uče se, izučavaju se hadisi. Međutim, to nije dovoljno. To nije dovoljno za naše potrebe, potrebe muslimana na ovim prostorima. Učenici u to vrijeme, kada govorimo o Osmanskom carstvu jeli, i kasnije malo, e, poznavali su arapski jezik. To je bila njihova prednost. Čitao sam jednu knjigu od e, o Mustafi Karabegu, Mustafa Karbeg, jedan poznati islamski učenjak iz Mostara, e, da je on imao e, predavanja iz arapskog jezika, iz arapske književnosti, odnosno iz arapskog e, pjesništva, na arapskom jeziku, iz hadisa, iz tefsira. I oni koji su pristupali njegovom, njegovim predavanjima poznavali su arapski jezik. I oni su čitali knjige obrađivali su knjige na arapskom jeziku. Jer arapski jezik je bio tada, da kažemo, poznati još u, vrijeme, još u austro-ugarskom periodu. Bio je poznat, još je bio sačuvan. Mnogi su znali arapski jezik. Čak i ovdje kod nas, recimo donedavno, e, medresa koja je zatvorena 47. ili 8. u Poljskama, učeni iz te medrese su kvalitetno učili arapski jezik. Imao sam priliku da susretnem nekoliko njih koji su završili tu medresu i koji su solidno pričali arapski i lijepo ga i pisali i, i znali su i razumijeli su arapski jezik. znači da se jezik, arapski jezik u tim medresama, ustanovama izučavao kvalitetno, vrlo kvalitetno. Kaže, bez arapskog jezika nema izučavanja i proučavanja islama. Nema islamskih nauka bez arapskog jezika. Jer sve islamske nauke, kažem, sabrane su, zapisane na arapskom jeziku. Od samog Kur'ana, suneta, rekli smo i tako dalje. Zato je absurdno da danas muslimanski svijet da se okreće prema zapadu kada, je u pita, kada su u pitanju islamske nauke. Mi imamo što je od zapada naučiti, ali osnova islamske nauka je na, na istoku. E, odnosno ona je utemeljena na arapskom jeziku. Absurdno je. Absurdno je danas da, da recimo, jedan teolog ne pozna arapski jezik. To je absurdno. Neprihvatljivo. To isto, recimo, da jedan doktor, ako poredimo, to isto da jedan doktor ne poznaje latinski jezik. Isto jedan doktor, doktor ne poznaje latinski jezik, a svi ti, da kažemo, ta medicinska terminologija uglavnom je na latinskom jeziku. Je li tako, Amir? Evo da nas Amir potvrdi ili da negira. Zato... Uh, kažem, onaj ko želi da se dublje upusti u islamske nauke, treba učiti arapski jezik. Treba učiti arapski jezik, a mi ćemo večeras, kako Bog da, nešto spominjemo, da govorimo jeli, o hadisima, pa se vraćamo. E, vraći se malo na hadis u našim krajevima. U našim krajevima, rekao sam, hadis se izučavao prije svega u džamijama, u vrijeme Osmalija, u medresama, u ovaj čak i u privatnim kućama. Ljudi su imali, ljudi su imali ovaj, halke hadisa, poznati, Evlija, poznati putopisac, čuveni turski putopisac Evlija, Evlija Čelebija, putujući kroz naše krajeve u 17. stoljeću. E, spominje, kaže, mnoga manja i veća mjesta u kojima se predavao hadis po školama i džamijama. U Sarajevu islamska tradicija, odnosno hadis, to tako se prevodi, se predavala na 10 mjesta, ali nije postojala posebna škola za izučavanje hadisa, takozvani Darul Hadith. Muderi se uglavnom, kaže, dobrovoljno i besplatno su predavali hadis po džamijama, medresama, tekijama, pa čak i privatnim kućama i takvo stanje i praksa trajali su stoljećima. Stoljećima se izučavao hadis. Kaže, prema Vakuf Nami koji je ostavio Gazi Usrebek, prvi muderis njegove medrese imao je obavezu da drži javna predavanja iz tefsira i hadisa u prostorima medrese, a pristup je bio slobodan svima. E, imali smo, postoje jedna, eh, jedno istraživanje o, o, o Mostaru i o Livnu u vrijeme Austrugarske i kasnije da su bile posebne škole za izučavanje hadisa u Livnu, Darul Hadith, u Livnu i Darul Hadith u Mostaru. Takvi sličnih jeli, škola za izučavanje hadisa bilo u drugim gradovima jeli, u Bosni i Hercegovini. Što ova, ove nam činjenice podaci nam jasno kazuju da se hadis izučavao aktivno i masovno, da se izučavao jeli, ovaj, novim prostorima. Sad vidimo zašto je važno izučavanje hadisa. Znači, nema sumnje da, je, e, da izučavanje hadisa ima posebnu vrijednost s obzirom da, da je hadis poslaniku, ali je to islam praksa, to je njegov sunnet, njegova tradicija, odnosno živi islam. To jeste, ako, ako ne poznajemo dovoljno hadis, ako ne poznajemo dovoljno hadis, ne možemo e, dovoljno poznavati ni sam islam, a ne možemo, ne možemo razumjeti ni, ni ovaj sam Kur'an. Jer znamo da je, da je e, hadis mubejin, odnosno ono što objašnjava i tumači Kur'an. Hadis tumači Kur'an. Ne možemo razumjeti, vidjet ćemo kasnije kroz te primjere, ne možemo razumjeti život poslanika ili salatu islam, to je živi islam, ne možemo ga razumjeti bez, bez hadisa. Zahvaljujući Allah subhanahu wa ta'ala novim prostorima, e, postoje, prevedene su, koliko mi je poznato, sve hadijske zbirke, ovi šest zbirki, osim Ibn Mađe koji, je, koji se prevodi, koji treba ubrzo da izađe. E, prevedena je ova zbirka 40 nevevi hadisa, e, preveden je Malikom u i još neke druge manje zbirke, što znači da mi na ovim prostorom imamo prevedeno, ovaj, prevedeno to blago, to, ovaj, to koje je zabilježeno u, u, u te zbirke. Kur'an i iz, islam ne možemo razumjeti bez hadisa. U Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, recimo, naređuje namaz i zekat. Pa kaže, aqimu salate wa atu zekat. Ali nigdje se detaljno ne pojašnjava gdje, kako se obavlja namaz, detalji namaza, uvjeti namaza. E, a, a da ne govorimo o dobrovoljnim, na fila namazima. To se, to se samo negdje navodi u, u Kur'anu, li? kada se to ovaj kada se govori o vrijednosti a nigdje nije objašnjeno kako se klanja koliko rekata i tako dalje i u tom slučaju ovaj, jasno nam govori da ne možemo razumjeti uh, islamske propise bez hadisa. To jasno govori o važnosti jele hadisa. Samo izučavanje hadisa ima vrijednost. Jel znamo da je Kur'an, da je on na prvom mjestu i da je, da je posebno vrijedno učiti Kur'an. Imamo hadise koji tome govori. U jednom hadisu kaže poslanik alaih Salat veselam. Jesu znate da hadis? Vi što idete na arapski jezik. Hajru Hajru kum men ta'allame al-Qur'ana wa 'allamahu, znači najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i njemu druge poučavaju. Kur'an kaže ima posebnu vrijednost, a ovdje o, o vrijednosti Kur'ana govori šta? Sunnet i hadis, je tako? Mi čak ne bi znali ni vrijednost Kur'ana samog da nemamo izreke, odnosno hadise poslanika ali i sratu Postoji hadis koji govori o vrijednosti izučavanja, odnosno pamćenja i prenošenja hadisa. Ja ću malo kasnije ovaj, doćemo do te teme kako je sunet eh, zabilježen, kako je sabran, kako je dospio do nas uopće. A ovaj hadis nam govori o vrijednosti, o vrijednosti je li, ovaj, izučavanja hadisa. A, eh, kada je u pitanju ovi 40 nevevi hadisa i drugih hadisa Uh, ovaj slični koji su izbilježeni uh, na osnovu različitih tema, postoji hadis, iako je slab, odnosno više predanja toga hadisa koji govori o vrijednosti onoga ko nauči 40 hadisa iz ove vjere, iz islama. Kažem, eh, imam nebo i da svi ti hadisi, sve predaje su slabe, iako ih ima dosta slabe su. Ali općenito može se prihvati ovaj, ovi hadisi kao hadisi koji postiču na učenje hadi, ovaj, hadisa na pamet. Pa kaže poslanik alaihi salatu veselam, men hafidha ala ummeti, zna li koje hadise? Osim Haruna, moj Haruna sada. Ima neko da zna hadisa? men hafiz ala ummeti erba'ina hadithan jel, min emri diniha ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati fi zumrati al-fuqaha wal ulama. Kaže poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem, evo, evo kema kale. Kaže ko nauči, odnosno zapamti mome ummetu ili za moj ummet 40 hadisa iz iz vjere, iz njegove vjere, Allah će ga proživjeti na sudnjem danu u društvu faqiha, to jest oni koji poznaju islamske propise i uleme općenito. Uleme u drugom rivajtu kaže wa kuntu lahu yawm al-qiyamati yawm al-qiyamati shafi'an wa shahida. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, a ja ću mu na sudnjem danu biti e, zagovornik, šefađija i šehid, to jeste e, svedok. Svedok njegove vjere i njegovog jeli, i tog dijela koje učinio. Zato e, na našim prostorima slabo, slabo sam primijetio uh, da su postojala natjecanja takmičenja učenja hadisa, uglavnom su to bila takmičenja učenja Kur'ana, a među međuza neki sura i tako dalje. E sad ovo je nama prilika uz Allahovu pomoć, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam to lakša i da da ove hadise naučim. Ja bih volio da oni koji znaju arapski, koji uče arapski, da, da ih uče na arapskom. Jer ako ih nauče na arapskom, eh, lahko je njihovo značenje onako znat prepričati. Dovoljno da znaju ovaj, prepričati njihovo značenje. Drugi hadis, je vjerodostojan, koji govori o vrijednosti izučavanja hadisa. On je vjerodostojan i e, prenosi se od Zejda ibn Thabita, merfu'an, što znači kao riječ poslanika, ali salatu wasalam, da je rekao, nadlar Allahu imra an sami'a minna hadithan. Ima više predanja ovoga hadisa. Fa hafidahu hatta yubelligahu gajrehu. Fa innehu rubbe hamilu fiqhin lejse bi faqihin. Wa rubba hamilu فِقْهٍ ila مَنْ huwa afqahu minhu. Hadis bilježi imam Ahmed i Termize, hadis je Hasan. Hasan, hadis koji je vjerodostojan. Malo ćemo kasnije doći do ove terminologije. Od značenja ovog hadisa kažu poslanik alaihi salatu wasalam, Allah osvijetlio lice. Allah osvijetlio lice. To jeste učinio radosnim onoga ko nauči, jel, odnosno ko čuje od nas hadis. biti radostan znači Allah ga učinio sretnim, zbog, zbog, njego, zbog ovaj, Allahovog zadovoljstva i zbog onoga što će susresti na onome svijetu. Kaže, onaj, da je Allah osvjetlio lice onome ko od, od vas, ko, eh, ko čuje hadis pa ga zapamti i prenese ga nekom drugom. Kaže, može biti da onaj ko prenosi znanje nije učen. Može biti da onaj ko prenosi znanje nije učen. A možda onaj ko prenosi znanje, prenese onome koji je učeni od njega. Ovaj hadis je li prije svega govori o vrijednosti učenja ovaj hadisa, jer kaže se ovdje e, men semi'a minna hadithen fa hafidahu, pa ga nauči na pamet. Kod nas čuje hadis pa ga nauči na pamet. Ovdje vrijednost, naravno, e, vrijednost učenja hadisa na arapskom jeziku, ona, ona je neupitna, ali svakako učenje hadisa i na na našim, odnosno na, na drugim jezicima, isto je vrijedno jer cilj je da se prenese poruka, odnosno propis i značenje tog hadisa. Mada je najvrijednije oboje prenijeti na arapskom, ovaj, taj hadis zapamati na arapskom. Ovo se prije svega odnosi na onaj period kada se hadis prenosio usmeno, usmeno tradiciji, usmeno i kasnije kada se bilježio, odnosno kada je uvedena ta, eh, taj eh, čuveni sened, lanac prenošenja hadisa. To je jedna specifičnost i odlika ovoga islamskog umeta koji ima sened. Cijela vjera je prenesena senedom. I Kur'an, ne samo hadis, Kur'an je prenesen senedom. Kirajti, je li, ovaj, i sam Kur'an je prenesen senedom i isto hadis poslanika, ili salatu wasalam. Čak i uh, historijski događaj, historija, knjige, historije su prenesene senedom. I to je, kažem, jedna odlika ovoga umeta koju nema nijedan drugi umet prije ovaj govori, rekli smo, hadis govori o, to, o vrijednosti onoga ko pamti hadise. Naravno, na, ljudi vole slušati. Ljudi vole slušati, ali malo ko želi da pamti. Bilo da se radi o Koranu, rijetki su oni koji su uporni, koji žele da, da to pamte i memorišu i da to ponavljaju i da se ne zaboravi. U drugom dijelu hadisa kaže, može biti da onaj ko prenosi znanje nije učen. Može se desiti da neko zna neki hadis, prenese ga nekome ko će ga bolje shvatiti od njega nije učena, ali prenese nekom hadis. I taj neko prihvati taj od njega hadis, čuje ga i bude sebebom njegove upute, bude sebebom njegovog prihvatanja jeli, pravoga puta. Kaže, možda onaj ko prenosi znanje, to jest prenosi hadis, prenese onome koji je učeni od njega. On ga razumije, ali prenese ga nekome ko će ga bolje razumijeti i iz njega izvući više propisa i pouka nego on sam. Kažu islamski učenjaci da je samo korist e, izučavanja hadisa to što svaki put kad se spomeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donesimo salavat, to bi bilo dovoljno. To je jedna od fajda, od koristi u izučavanju hadisa. Jer znamo da je donošenje salavata na poslanika alejhi salatu vesselam da je to dobro djelo i da ono, to je ono što nam je naređeno od hakova ili prava koje ima poslanik alejhi salatu vesselam kod nas. Jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam znate taj hadis, man ko na mene donese jedan salavat, Allah će, je li zbog tog salavata, na njeg donijeti deset salavata. Salavata poslanika, alaihi salatu veselam, eh, je dova. Dovimo za, za, i zahvaljujemo, je li, molimo Allaha da, mu, da ga nagradi za sve ono što je učinio za ovaj umet. A salavat, kad Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na svoje robove, to znači šta? To znači oprost, makfiret. Zato svaki put kada donesemo salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah donese na nas 10 salavata, to jest 10 magfireta oprosta. Samo to da je koris izučavanja hadisa bilo bi dovoljno, kao što kažu je li ovaj muhaddisi. E sad navešću vam neke je li stihove koje je izrekao imam Ahmed, stvari Šafija, rahmetullahi, ali Šafija, kaže, pokušajte zapamtiti oni koji su malo bavili jezikom, koji govore o vrijednosti e, nauke o Kur'anu i nauke o hadisu. Pa kaže, kullu l'ulumi siva l'Kur'ani meš galetun. Illa l'hadithu wa illa l'fiqhu fi dini. El ilmu ma kane fihi kale haddethena wa ma siwa dhake wa svasu šajatini. Ovo je, znači, rimuje se. Jeste išta zapamtili? Jeste išta ovaj, uspjeli povezati? evo sad ću malo ovaj, prevesti i prokomentarstiti. Kaže, kullul ulumi, sve nauke, sival Kur'ani meš galetun, osim Kur'ana, sival Kur'ani meš galetun, ono gubljenje vremena ili neka zanimacija od koje nema plavo koristi, meš gale, zauzetost. Kaže, illel hadithu, osim hadisva, illel fiqhu fi dini i osim nauke o vjeri, fiqh, razumijevanja vjeri, jel'i? Kaže dalje u drugom stihu, el ilmu ma kane fihi kale haddefena. Kaže, pravo znanje, ono koje se prenosi, rekao nam je, pričao nam je, to jeste navodi kao sened. Nema znanja bez seneda. Vama siwa dake, vasuva su šeatine. A sve mimo toga su šeitanske vesvese. Hoće kazati druge nauke, eh, govori o drugim naukama, da su to uglavnom ljudska promišljanja, zaključci, ljudski čtihad i tako dalje, da tu vrlo često može biti pogrešni zaključak, pogrešni ovaj, propisa i tako dalje. Ovdje naravno malo ima pristrasnosti. Ovaj, muhadisi su bili pristrasni kada je u pitanju hadis, kao što su, kao što su drugi ovaj, fekihi pristrasni kada je u pitanju fik. I ovaj, oni su ovdje malo to preuveličali, da kažem, jer ima je nauka mimo, mimo ovaj, Kur'ana i hadisa, mada sve vezane za Kur'an i hadis. Sve nauke koje su proizašle iz islamske nauke proizašle su iz Kur'ana i hadisa. Kad u pitanju, mi znamo da je, da se hadis u vrijeme poslanika ali Islalat Vosana prenosio kako? Početku. Prenosio se usmeno i kroz praksu. Ljudi su učili od poslanika ali Islalat Vosana praktično kako se abdesti to pamtili. I e, naravno i pamtili su, memorisali su i hadise koji o tome govori. I u početku poslanika ali Islalat Vosana je zabranio da se da se mimo Kur'ana išta zapisuje. Mada je bilo pojedinačni slučajeva gdje su ashabi neki pisali uz posebnu dozvolu poslanika ali salatu veselam. I kada je nestalo, kada je nestalo bojazni da se neće Kur'an, da, da, da će Kur'an pomiješati sa, sa hadisom, sa poslanikom ali salatu veselam riječima, poslanik ali salatu veselam je dozvolio zapisivanje i hadisa. Znači, nepobitna je činjenica da se već u vrijeme poslanika, ali i salatu veselam, hadis, pored toga što se prenosio usmeno, jer Arapi su dobro pamtili. Oni su pamtili ove stihove isto, oni su stihova, sto stihova zapamtili odjednom. Njima nije bilo teško zapamtiti ni Kur'an ni hadis jer, su, jer im je bila razvijena memorija i usmjena tradicija zbog toga što ih malo bilo pismenih, malo je bilo onih koji znali pisati, čitati. Više su pamtili. I poslanik Ali Salat Veselam dozvoljavaju da se zapisuju, zapisuju hadisi, pa čak je i proporučivao kasnije, Neki su to činili, kažem, uz posebnu dozvolu poslanika, ali salat vesalam, a neki su to sami za sebe ono, pisali na neke sahife, listove, da bi eh, neki hadis koji su ispo, se posebno dojmili, da bi to sačuvali za sebe. E, broj sačuvanih zbirki, odnosno sahifa, u vrijeme poslanika, ali salat vesalam, koje su nastale u vrijeme poslanika, ali salat vesalam, nije veliki. A ono što je zabilježeno, jeli, je li, to je vrlo mali broj, međutim one su važne zbog činjenice da su one nastale u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, da se hadis počeo zapisivati još u njegovo vrijeme. Da ne govorimo o pamćenju, koliko su ashabi pridavali pažnju ili pamćenju, hadi, pamćenju hadisa i da su to doslovno ovaj, svako slovo pamtili. Onako kako poslanik alejhi salatu vesselam kaže, on tako i prenesu. Nisu ništa dodavali. Jer je poslanik alejhi salatu vesselam jednom hadisa eh, koji mu tefekun alejhi kazao, Men, ke, men, men kذب علي متعمدا fel مقعده من النار. minan nar. Ko na mene namjenu slaže, neka pripremi sebi mjesto u džuhennemu. I ashabi su bili pažljivi, odgovorni. Sve što su čuli od poslanika, alaih salatu wasalam, to su prenosili doslovno kako su čuli. Bilježi se da su neki ashabi imali svoje sahife, imali svoje stranice gdje su, ovaj, na koje su zapisali određene hadise, pa neki od njih su Sa'd ibn Ubade, Znači Sa'ad ibn Ubad imao je svoje sahife uh, e, se, uh, e, Semura ibn Džundub. Semura ibn Džundub. Džabir ibn Abdullah, jedan ashab koji prenosi veliki broj hadisa. Džabir ibn Abdullah. Abdullah ibn Amr ibn al-As. I on je imao svoju sahifu i ovaj, Ebu Hrere u jednoj predaji prenosi i kaže niko od mene nije znao, odnosno prenio više hadisa. Osim, on kaže tu, osim Amra ibn, uh, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kaže, on je pisao, a ja nisam. On je pisao hadise, zapisivao, a ja nisam. E, dalje imamo Abdullaha ibn Abbas, i on je imao svoju sahifu gdje bilježuju hadise. Ima Ebu Hureyre, on nije pisao hadise, ali je Wahb ibn Munebbi uh, e, zapisao hadise koje je prenosio da je Ebu Hureyre. Ashab, znači Wahb ibn Munebbi, u stvari, jeli, tabin. E, imamo i također Ebu Bekra. Ebu Bekra, delala ta'ala anhu, i on je ovaj, zapisivao, zapisivao hadise. Pred kraj prvog hijđreskog stoljeća, pred kraj prvog hijđreskog stoljeća, znači prva, e, prvi sto godina nakon hijđre, počinje zvanično, zvanični rad na sakupljanju i bilježenju hadisa. A to, to je započeo e, takozvani peti halifa, mada je njih četvorca, ali su njega nazvali petim halifom Omer ibn Abdulaziz. Omer ibn Abdulaziz, je uvidio potrebu da se hadis sabire, da se sakuplja, da se čuva i naredio je po svim pokrajinama islamskim u to vrijeme, on je bio halifa, naredio je islamskim učenjacima u Lemi da počnu da sakupljaju hadise koji su do tada prenošeni ovaj usmeno i kroz praksu i preko ovih sahifa koji su bile poznate, koje su bile sačuvane. Kad kažem kroz praksu, hadis se najbolje i prava i sunet sačuvao kroz praksu. Jer ono što se praktično nauči, to se, to se nikada ne zaboravi. Ako naučimo praktično abdest kako ga obavlja poslanik Ali Isla, to se nam to nećemo zaboraviti. Pa kažemo, recimo, prenosi uh, se od Ibn Abbasa da je, da je poslanik Ali Isla, to se nam uzimao abdest tako i tako. Pa prvo opravo je, prvo rekao bismillah, recimo, pa opravo ruke do šaka i tako dalje. Ono što se praktično nauči, to se najbolje zapamti. I zato je sunnet u, u velikoj mjeri najbolje je sačuvan kroz praksu. Kada je poslanik Alihi Salat Veselam učio sahabe kako da jedu, to oni, znači kada su zapamtili, što nikada nije zaboravili. Šta je rekao onom ashabu? Šta mu je rekao kada je, kada je miješao po, po tepsi? <laughs> ja gulam, jel? Uh, jedi, spomene Allahu ime prvo, pa jedi, jedi desnom rukom, jedi ispred sebe. I to, su, to je bio praktični sunnet koji je prenešen, eh, prenesen i ovaj eh, kao hadis, kao poslanik ali sada tu sa nam izreka, ali je zapamćen i tako kroz, iz generacije na generaciju prenošen do dan danas. Zlatno doba sakupljanja hadisa je treće hidžrijsko stoljeće. Treće hidžrijsko stoljeće eh, kada tad, u tom stoljeću nastaju najpoznatije zbirke hadisa. Najpoznatije zbirke hadisa tada nastaju, a te su zbirke jel, vama poznate. pri svega nastao je Muleta od imama Malika, uh, Musnad od imama Ahmeda, jer kasnije dolazi Sahih Buharija, Sahih Muslim i ostale zbirke Suneni i druge zbirke koje su kasnije nastale. Mi nemamo vremena, ja sam ova, ovo predavanje odredio samo da se upoznamo sa onim osnovnim stvarima vezanim za sam hadis kao jedno uvodno predavanje i da spomenemo jel, te činjenice koje su nam potrebne. A mi ćemo svaki put uz Allahu pomoć e, navesti neku novinu, da li na početku samog predavanja ili nakon hadisa kada ga obradimo, navesti nešto novo iz hadijske nauka. Evo ovdje sam e, htio da samo da, da se podsjetimo, recimo, te titule u hadisu. Postoje titule u hadijskoj nauci, je tako? Za koje ste vi titule čuli? Jeste čuli za, za šta, šta znači hafiz, kad kaže hafidla? Hafidla. Kaže, on je hafid, mašala. On je hafid, mašala, jel? Šta znači hafid? Kod nas? Ko pamti Kur'an? Međutim, ovaj, u, u vrijeme, u prvim generacijama muslimana, taj termin ovaj, nije koristio za onoga ko pamti Kur'an. Koristio se za one koji su onaj, hafid u hadisu. Imaju, ima terminologija koju ako hoćete zapisati znate. Prvi termin eh, je El Musnid ili Musnid. Musnid. To je osoba koja prenosi hadis uh, lancem prenoslaca. Znači preko Seneda. Kaže pa čak ne mora, ne mora imati znanje o tom hadisu. Samo ga prenosi. On je Musnid. Ima takvi dosta. Znači nađu se u lancu prenoslaca hadisa. Kaže prenosi taj hadis da je poslanik Ali Isla. To sam rekao tako. Čuo sam od toga i toga i prenosi hadis. Drugi termin je muhadith muhaddis, taj se termin najčešće koristi. Muhaddis je onaj ko se bavi naukom u hadithu, e, poznaje i sam, same lance prenoslaca hadisa, poznaje i značenje hadisa, poznaje većinu predaja, većinu hadijskih predaja i stanja, odnosno e, vjerodostojnosti i predaja. Poznaje većinu hadijskih predaja i vjerodostojnosti i predaja. Ta osoba koja to poznaje zove se muhadith. Naravno, u naše vrijeme svak se naziva muhadithom, pa eto, takvo je vrijeme nastalo. <laughs> To sam, samo se proglasiš i gotovo. I onda te svi zovu tako. Imamo treći izraz je el hafid il hafid. To je ono, rekli smo da je se koristi u terminologiji onoga ko, onaj ko zna hadis, ko zna Kur'an na pamet. Međutim, ovdje kada je u pitanju hadis, postoje dva mišljenja. Šta znači hafiz? Neki kažu da je to sinonim za muhadith. Sinonim za muhadith, onaj koji poznaje hadis, poznaje većinu rivajeta i stanje tih rivajeta, odnosno predaja. Da li su vjerodosti ili nisu? Imamo drugo mišljenje da, da hafiz znači da je na većoj, većem stupnju od muhaddisa i da je on taj koji poznaje većinu hadisa i predaja. Većinu. Više nego što ne zna. Recimo 70%, 80% svih predaja koji postoje. Predaja hadisa. Imamo četvrta titula je Hakim el ili el hakim s određenim članom koji poznaje skoro sve hadise. Znači samo mali broj predaja može, može biti da ne poznaje. Može se desiti da ne poznaje određene predaje samo koje su ga mašile, odnosno nije ovaj, imao priliku da ih, da ih upozna. Znači većinu predaja poznaje. To su znači enciklopedije. Jel? Ovdje se ne misli samo na vjerodostojne hadise, nego i na ne, one koji nisu vjerodostojni. I daji hadise. Za imama, za imama uh, Ahmeda se spominje, postoje predaje sad koliko su vjerodostojni, nisam siguran, da je poznavao milion hadisa. Milion hadisa je poznavao, znači što vjerodostojni, što, što ovaj, nevjerodostojni. I peta titula, ona je najveća titula i takvi su rijetki, samo se za dvojicu spominje da su imali tu titulu, Emirul mu'minine fil hadith. Emirul mu'minine fil hadith. Vladar pravovjernih u hadisu. Ko što je bio emir mu'minine halifa, vladar svih muslimana, ova titula, znači nju su nazvali Emirul mu'minine fil hadith. Vladar pravovjerni u hadisu. Oni su jeli, na posebnom stupnju i spominje se Šu'be ibn Hadžađ i Buharija njih dvojice spomnju kada su imali tu titulu. Šu'be sa Ainom, Ibn al-Hajjaj i al-Bukhari. Oni su poslije. Znamo da je Buharija radio na svome sahihu 16 godina, tako? 16 godina se kupljio hadise. Projekt, životni projekt. Doktorirao je na hadisu. Buharija je 16 godina sakupljio hadise i sakupio 600.000 hadisa. 600.000 hadisa, od kojih je izdvojio u svoj sahih muslim, mada ovo nije vezano za temu u večerašnju, ali eto, pomenut ćemo kao fajdu, kao korist, koliko je izdvojio hadisa i zabilježio u sahih muslim? 7.397. 7.397. Sakupio je od 600.000. Pa malo više, jel? Da, Zašto je, zašto je tako? Zašto nije uvrstio kao ima muslim oko 12.000, njegov učenik kasnije? Zato što su njegovi kriteriji bili oštri, rigorozni. Nije prihvatio hadise ni od onog čovjeka koji jede putem, ide, jede burek. <laughs> Ako ide, jede putem, ništa od njega. <clears throat> to su bile ovaj, to su bile mahane koje se nisu koje su se odmah ovaj, takve ravio se odbacivale. Jer znamo onaj primjer kada je došao putovoj mjesec dana do čovjeka do kojeg je htio, od kojeg je htio preuzeti jedan hadis. I kada je e, došao do njega, taj čovjek je onako prije razgovora mamio devu. Mamio devu, deva je došla, nema ništa u ruci. Kaže, slagao si, kaže, slagao si devi. Kaže, kad može slagati devi, može slagati na poslanik sa selim i vratio iz kuće. Mjesec dana putovo. I zato je uvrstio samo toliki broj hadisa. E, dok, kažem, drugi su kasnije bili mutesahili, odnosno malo su bili blaži, imali su blaži kriterije kod prihvatanja hadisa, pa su uvrstili više hadisa. E sad imamo ovdje onu neku osnovnu terminologiju kad su pitanju hadisi, podjela hadisa, to nam treba, taj, zato i završit ćemo s ovim, ovaj, podjela hadisa imamo e, s obzirom na način kako su stigli do nas hadisi, kakvim senedima su preneseni do nas. Imamo tu podjelu. I tu dijelimo jeli, na mutevatir i ahad. Ahad. Ono dugo ahad. Mutevatir i ahad, hadis. Čuli smo za mutevatir hadise, vjerovatno ste čuli. Mutevatir hadis je onaj hadis koji u svakoj generaciji eh, ravija prenosi toliki broj ravija da je nemoguće da su se složili na laži. Da je nemoguće, toliki broj. Mutevatir znači onaj hadis koji u svakoj generaciji prenosi toliki broj E sad se tamo navodi koji je najmanji broj u svakoj generaciji. Po najispravnijem mišljenju da ih je deset. Da ih treba biti najmanje deset u jednoj generaciji. Znači svaka generacija od ashaba, tabina i kasnije ovi tabekat, jeli? ti ovaj generacije prenoslaca, da u svakoj najmanje deset prenosi. Tako da ne postoji mogućnost da se složili na laži. I ovo su najvjerodostojniji hadisi, najsigurniji hadisi. A drugi su ahad, rekli smo, to su oni hadisi koji ne ispunjavaju uvjete mutevatir hadisa. Znači, prenosi i manje od deset. Znači, dok je devet, više nije mutevatir. Najmanji broj mutevatir hadisa. To je ovaj, shvatljivo jer ovaj, teško je naći ispuniti te uvjete mutevatira da ga u svakoj generaciji prenosi najmanje deset ashaba. Što se tiče ovih ahad hadisa, oni se dijele na tri vrste. To su podvrste, jeli, ahad hadisa. Mešhur. Da ne ustajem, da ne pišem na tabli. Mešhur. E, onaj hadis koji u svakoj generaciji prenosi tri i više prenosilaca. Tri i više. Ali ne doseže, znači, do ne više od devet, je tako? Od tri do devet. Tri i više prenosilaca. To je meš, mešhur. Mešhur znači poznat hadis. Raširen hadis. Druga vrsta ahad ili podvrsta ahad hadisa je aziz. Aziz. Da ga, to je hadis koji u svakoj generaciji ne prenosi manje od dvojce prenoslaca. Ne prenosi manje od dvojce prenoslaca. Znači u svakoj generaciji ga ne prenosi manje od dvojce prenoslaca. Imamo treću vrstu, garib. Garib. Garib znači, aziz znači jak. A Garib znači čudan rijedak. Ovaj hadis, pre, znači to je hadis koji, koji prenosi samo jedan ravija u, u jednoj generaciji. Desi se samo da ga jedan prenosi u to jedno, u jednom tom, da kažem, ovaj, jednoj generaciji ravija ili prenoslaca. I još ćemo jednu podjelu, podjela s obzirom na vjerodostojnost. S obzirom na vjerodostojnost postoje hadisi, postoje dvije vrste hadisa dvije vrste. Makbul, makbul, znači što je makbul? Kabulu sam, halalu sam. Makbul znači pri, prihvaćen ili prihvatljiv hadis, koji se može prihvatiti kao vjerodostojan, a tu spadaju uh, uh sahih i hasen hadisi. Sahih i hasen hadisi. Mi smo večeras naveli jedan, jedan hasen hadis. A druga vrsta su merdud. Merdud, redde je je ruddu odbijen, odbačen, neprihvatljiv hadis. To su hadis koji ne ispunjavaju ovaj uvjete vjerodostojnosti, a tu spada prije svega daif, daif, slab hadis i meudu, apokrifan, izmišljen hadis. Daif i meudu, slab i apokrifan hadis. I druge vrste imaju po, neke podjele, podvrste i tako da nećemo o tome ulaziti. To se već zove nauka mustalehul hadith, ili ova e, nauka o terminu, hadijskoj terminologiji. Ovim smo završili večerašnje uvodno predavanje. Ja ću još ponoviti, ako Bog da već od narednog predavanja počinjemo sa hadisima, odnosno sa dijelom, tim čuvenim dijelom koji u sebi imamo vrlo malo hadisa, 42 samo, a kažu islamski učenjaci, nijedno dijelo hadijsko. Poslije naravno Buhari i muslima koje su velika dijela, kapitalna dijela, nije toliko izučavano, nije toliko prevođeno i nije toliko komentarisano kao El Erbaune Nebovije, kao što je 40 Nebovije hadisa. Zato što je imam Nebovije, Allah mu podario bereket u tom dijelu. Bereket da se to dijelo njegovo, iako je malo dijelo, kažem samo 42 hadisa, da se izučava vrlo često, da se prevodi i tako dalje. Mi ćemo uz, uz Allahu pomoć početi, ja ako mognem nabaviti te knjižice za vas na sljedeći put iz onoj koji dođu, ovaj, do, do sljedećeg predavanja, donijeću ako ne onda do onog drugog, pa ćete već imati kod sebe te, te knjižice i na arapskom i na bosanskom je hadis prijevodom i već ćemo moći da ovaj, taj, te hadise pamtimo i svaki put možemo na samom kraju predavanja, ali naredno predavanje ponoviti ta hadis da vidimo, jer ponavljanje je najbolji način da se nešto utvrdi i da se ne zaboravi. I naravno ja vas pozivam da svi učestvujete u pamćenju tih hadisa, ko hoće na arapskom, ko će na bosanskom dobit ćete anketni listić sljedeći put da se izjasnite i naravno bit će ta povremena sezonska provjera, provjere znanja i ona na kraju ona glavna završno, završna provjera znanja gdje ćete dobiti i certifikate, odnosno diplome da, ste naučili ti 40, hadisa i da ste ovaj, uz komentar naravno, zato što će oni biti komentarisani. Jer nije isto samo naučiti hadise, bez komentara i naučiti uz komentar, jer kada bude završni ispit, pored tih hadisa, e, jednog dijela gdje će biti ispitivanje e, naučenih hadisa, bit će i pitanja iz komentara. Imate vi ovaj, snimljeno to, e, ono što možete zapišiti i tako dalje. Tako da bude što veća fajda, što veća korist od ovih naših druženja. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje i da ovim našim druženjima podari bereket ovaj, da nas da ove naše trenutke upiše u strance naših dobrih dijela. آمين يا رب العالمين